po blagoslovu visokoprosvjećenog mitropolita Antilohija, planirano je da se održi e, predavanje iz metodike vjerske nastave za sve vjeručitelje naše mitropolije u cilju poboljšanja predavanja u našim, pri našim crkvama, na pri našim crkvama. S tim u vezi, e, s tim povodom, gost naše metropolije je uvaženi predavač dr. Boško Milovanović, koji je profesor na učiteljskom, učiteljskom fakultetu koji je trenutno u Leposaviću. E, Dr. Milosavljević, e, Milanović predaje metodiku i retoriku i večeras će i nama održati predavanje iz metodike verske nastave. Doktore Milanoviću, hvala. Zahvaljujem. Dobrodošli i hvala. Hvala. Vidite, prvi princip nastave jeste da predavač na sebi i ako nemate ništa protiv, ja bih da to svoje pravo e, iskoristim, da, da ne sedim. to. Ako možete vrata da zatvorite, ja bih da vam kažem nikako nisam planirao da govorim e, u onom smeru da to bude predavanje. Zašto? Zato što nastava kod nas je doživjela krah onda kada je didaktika i pedagogija i didaktika i metodika kada su e, na svim fakultetima na kojima se one izučavaju dobile sporedne časove, dobile manji broj časova i obavezno se to negde koristilo na četvrtoj godini studija sa najmanjim brojem vežbi ili samoga predavanja. Vidite, u tom smislu Ehm, razgovor sa veručiteljima a da se tiče metodike i didaktike, jeste bio u nekoliko segmenata. Prvi taj razgovor sa veručiteljima planirao sam da bude o tome šta su distraktori. Ehm, vidite, pošto u Crnoj Gori ne, verska nastava nije organizovana u školama, zajedno sa učbenicima, sa priručnicima, sa e, hrišćanskim čitankama, sa nastavnim listićima, dakle svim didaktičkim sredstvima, metodičkim sredstvima koje potpomažu da se sadržaj verske nastave lakše prenesu. Dakle, šta bi bila didaktika? Didaktika je nauka o nastavi koja se bavi kauzalnim odnosima unutar nastave, uzročno-posljedičnim vezama i svim problemima nastave. Postoji nekoliko prosta didaktike. Ali ono što mi zovemo specijalnom didaktikom jeste metodika. Metodika je cilj, odnosno, oprostite, put kojim se vrši transfer znanja. I sad, ako bismo htjeli da izuzmemo šta je to što ometa nastavu, da bismo poboljšali rezultate, jeste da uklonimo distraktore. Šta su distraktori? Oni se dele u dve kategorije. Spojne i unutrašnje. Jedan od distraktora večeras ovdje jeste ova vatra iza mojih leđa. Vidite. dosta me ovo greje i već mi ometa koncentraciju. Isto tako kod učenika koji slušaju nastavnika sa uravnoteženim tonom i to može biti distraktor. Ali ajde da krenemo sa distraktorima koji su spoljne prirode. Spoljne prirode, distraktori koji ometaju nastavu, može da bude buka koja dolazi s Previše, previše sunca koje dolazi u prostoriju. Previše hladnoće u prostoriji. Također, ukoliko se odvija neka aktivnost koju učenici mogu da, da vide sa strane, također odlače njihovu pažnju. Mi treba sve te distraktore, pre nego što krenemo u nastavu, da uklonimo koliko je god to moguće. Također neki distraktori koji dolaze od strane nastavnika jesu da li je nastavnik pristojno odeve. Ako imamo veručitelja koji miriše na cigarete, i ako imamo veručitelja koji je došao prljavih cipela, ili ako imamo veručitelja koji je previše šminka, sa kratkom suknjom, i koji izaziva kod učenika više pažnje na ono što je spoljašnost, ono što on govori bit će skrenuto. Kada su distraktori upućeni od strane ometači nastave, upućeni od strane nastavnika, e, da nastavnik govori jednim tonom, također može da ometa nastavu. Sve to treba da uklonimo. A onda kada govorimo o učenicima, učenik naravno da ne može da prati ono što veroučitelj govori ukoliko ima temperaturu, ukoliko mu je loše, ako u porodici postoji neka situacija gdje su roditelji u zavađi ili se razvode, tu nema velike koncentracije. I e sad, naravno, mi koji se bavimo nastavom razlikujemo koncentraciju, pažnju, opažanje, percepciju, recepciju, sve ono što odlikuje uzrast učenika kojima govorimo o verskoj nastavi, odnosno o sadržajima verskog vaspitanja. Htio sam da vas pitam, šta ste vi po, po obrazovanju? Da, vaspitač u predškolskim ustanovama. Da, a vi? Teolog. Da. Pa vidite, da li ste izučavali nekada dokimologiju? Ne. Dokimologija je jedna posebna grana pedagogije, nauke koja se bavi ocenjivanjem. Da. I ukoliko imamo sve te norme koje dokimologija propisuje, kada ocenjujemo učenika, Eh, za, u koje vrijeme ocenjujemo učenika? Da li procenjujemo sveukupan njegov rad? Zbog čega ga ocenjujemo i na koji način saopštavamo njegove rezultate u savladanom gradivu? Utoliko ćemo imati veći efekt onoga što govorimo. Dakle, neophodno je da se vjeroučitelji što pre, eh, da kažem, opredele i za saznanja koje do kojih je došlo do kimologije E sada, da bih govorio o onome što jeste uspješnost u verskoj nastavi, jeste da ukoliko je god to moguće, da se ta didaktičko-metodička aparatura nastavnog časa, makoliko da je ona izolovana iz učionice i da versku nastavu držimo u nekim prostorijama koje nisu prave učionice i da nemamo pravih 45 minuta i zvonu i redara, potrebno je da svu tu našu pažnju prilagodimo uzrastu. Gradivo koje izlažemo učenicima bude prilagođeno najpre uzrastu. Ne želim da e, nikako kritikujem učbenike koje je napisao naš sveti vladik Gnjake Milić, ali u tom jednom udžbeniku za prvi razred osnovne škole piše da je čovjek eskatološko biće. Da li će dete u prvom razredu osnovne škole znati šta je skaton? Da li će znati šta je ipostas? Ne vjerujem. Ne vjerujem ni da bi, na taj, da bi domostroj spasenja da i da ne govori. Možda i neki bogoslovi ne bi mogli da daje dobar odgovor o tome. Ali sam siguran da ukoliko mi znamo neke, neke delove razvojne psihologije koji su vrlo važni u nastavi, a to je da znamo od kada do kada period prerade konkretnih pojmova. I kada počinje period prerade abstraktnih pojmova? Koji će sadržaj biti za učenike od prvog do četvrtog razreda, koji će sadržaj biti za učenike od petog do osmog razreda i koji će sadržaj biti od osmog razreda pa naviše. Možda bi za moje razmišljanje što se tiče metodike vrske nastave bilo poželjno da tu podelu napravimo upravo tako, od 7 pa do 12 i od 12 do 18 godina. 12 godina već učenici polako ulaze u period prerade abstraktnih pojmova i dobijaju određene saznanja o tome na koji način će da, eto da kažemo, silazak duha svetoga na, na, na darove predložene da se osveti i tako dalje. Upravo to govorim zato što dolazim u neku pat poziciju. Pošto sam bio koordinator e, za versku nastavu, ulazio sam u mnoge učionice kod veroučitelja. I veroučitelji onda, baš zbog tog e, nedovoljnog obrazovanja metodičkog, čine velike greške. Ne držeći se plana i programa, govore učenicima o stvaranju sveta. I jedna, jedna situacija je bila ovakva. Učeniku koji je prvoga razreda nije bilo jasno kako se zove majka Božija. A on kaže, pa kako ne znaš, ona se zove Marija. A ja sedim u posljednju u klupi učionici. Dobro, a kako se zvala Marina majka? A je zbunjeni. To nije tema. A ima li onda Bog otac svoga oca? Pa kako to? Pa mora ima, ako je on tata i on mora da ima svoga oca. Ja imam dedu. To su pitanja koja, na koje veručitelj treba da da odgovor. To je povratna informacija. Dakle, šta u tom slučaju? Upravo smo došli u klopku, samo zbog toga što gradivo koje mi predajemo nije primjereno uzrastu. A sa druge strane, didaktičari, metodičari, pedagozi, psiholozi govore da svaki veroučitelj treba da napravi jednu, da kažemo, finu, finu strukturu odgovora koji će da zadovolji učenika, da će da dobije odgovor na sljedećem času, ukoliko nije siguran u odgovor koji će dati tog momenta. Dakle, sljedećim susretom veručitelj dolazi i prvo saopštava baš tom učeniku kome nije dao odgovor prvog časa. Dakle, već sklanjamo neke smetnje, ometače u nastavi, ulazimo u učionicu, započinjemo svoj čas ili tamo gdje treba da govorimo o verskoj nastavi, odabrali smo sadržaj o kome ćemo da govorimo, pa ajte da izaberemo zajedno svi ovdje jednu nastavnu jedinicu. Neka to bude ono što vi najviše volite da obrađujete. ajte mi jednu nastavnu jedinicu. Hoćemo li da govorimo o Božiću? Hoćete da, da govorite o nekoj temi, kako bi ste održali jedno predavanje, o Vaskrsu. Evo, eh, ja, ja nisam teolog, ja sam profesor na učiteljskom fakultetu, profesor sam metodike. I prosto sam želeo da me uvek vladika izdvoji da mi u rešenju i stoji koordinator za versku nastavu, ali za didaktičko-metodički deo aparature časa. Isključivo za to. E vidite, kada govorimo o tom času koji bi bio poželjan, trebalo bi da na, pa, na pa, papiru imamo stavljeno šta su zadaci toga časa koji ćemo mi da, da održimo. Da li su to obrazovni, vaspitni i funkcionalni zadaci? Koji su to obrazovni zadaci? Dakle, šta je to što mi treba da saopštimo deci kao istinu kad govorimo o obrazovnim zadacima, uvijek govorimo o zadacima koji treba da ih nauče nečemu. Pa onda koristimo glagole naučiti, savladati, usvojiti. Glagole u infinitivu. Dakle, u ovom slučaju bi bilo naučiti o samom prazniku Vaskrsa, šta je njegov smisao da, u dogmatu, gdje se on nalazi, u značaju ostalih praznika. Vaspitni zadaci Pedagogija podrazumeva pet područja vaspitanja. Intelektualno, moralno, estetsko, radno-tehničko i higijensko-zdravstveno, odnosno fizičko vaspitanje. I svaka ta komponenta mora da sadrži jedan element koji ćemo mi putem sadržaja koji predajemo o vaskasu, da iskoristimo da poučavamo decu o tome. Naravno, pa gdje ćemo da nađemo bolje hrišćanske vrline nego u evanđelju. I uvek, dakle, tražimo model koji će da zadovolji kod učenika šta je to vaspitno što će da ih nosi do sljedećeg časa. I govorimo o funkcionalnim zadacima. Funkcionalni, funkcionalni zadaci jesu da je to njihovo znanje ili saznanje u ovom slučaju primenjivo. Da znaju kada, kada se javlja vaskrs, kako se on E, određuje, kada se završava, kako se pozdravljamo i tako dalje. Dakle, to su nama funkcionalni zadaci. Ako imamo te zadatke, nećemo nikako skrenuti sa, tema, teme. Oni će nam to omogućiti. Posle tih zadataka imamo upotrebu didaktičkih sredstava u nastavi. Pa zar ćemo govoriti o vaskasu, a da nećemo decu odvesti u crku i da pogledaju fresku Vaskrsenja? I onda nastavak vaskrsenja, opakivanje i tako dalje. Ukoliko nismo u blizini crkve, mi ćemo imati sa nama neku ikonu. Dakle, to je princip očiglednosti u nastavi. Iskoristili, iskoristili smo princip očiglednosti. Sa druge strane, posle tih, da kažemo, didaktičkih sredstava koji mogu da budu i medijalni, možemo da pustimo učenicima koji su i odrasli kako glasi profan za vaskrs. Dakle, i to je još jedan element na koji način ćemo da upotpunimo samu tu nastavu. Da li je e, samo predavanje ili nastavni čas izlaganje veručitelja? Ne, svakako da nije. Mi se najviše danas zadržavamo u problemskoj nastavi. potičemo učenike, potičemo ih na razmišljanje i stavljamo problem ispred njih. U ovom slučaju mi ćemo imati nekoliko pitanja koje će da potaknu učenike da daju svoje razmišljanja. Dakle, nikako čas ne bi trebalo se svede na onu dijalošku, na monološku metodu samim izlaganjem. Šta se desilo jednom prilikom? Dolazim na čas kod jednog veroučitelja koji je divan sveštenik u jednom zabačenom selu kosovskom i on govori 40 minuta Posle tih 40 minuta, pet poslednjih minuta časa kaže, ajde sada da mi neko od vas govori šta sam ja sada pričao, ajde ti, a onda devojčica sva zbiljena, pa ne može nikako da krene. I tako ja završio se taj čas i ja mu kažem, recite mi šta je bilo dobro na vašem času i tako, šta je bilo loše. I u tom razgovoru ja mu kažem ovako, Hoćete li da saslušate samo nešto da vam kažem? Šta je to sibilarizacija? Sibilarizacija je glasovna promjena koja se dešava kada se zadnjenepčani glasovi KGH prelaze u prednjenepčani SZ i upravo zbog toga što su SZ sibilanti, zato se zove sibilarizacija. Ajde ponovite mi ovo. pa ne mogu. A mislite da dete u 9 godina može da ponovi ono što ste vi govorili 40 minuta? Ne može. Potrebno je da napravimo neku pauzu u onome što i govorimo i potrebno je da svi ti naši sadržaji upravo e, budu, da kažem, u tom fluidu između nas i učenika. Da osjetimo povratnu informaciju, baš zbog toga da li se neko kod nas ujuška u naš govor ili u naše izlaganje i nemamo povratnu informaciju. Dakle, potrebno je da postavljamo, da postavljamo pitanja. Metodika verske nastave danas bi doživjela veliki, da kažemo, procvat. Da smo versku nastavu sačekali spremni što se tiče udžbenika i jednim dobrim delom veroučitelja. Zašto to govorim? Ako govorimo o razvojnoj psihologiji, koja je neophodna da se poznaje, baš je neophodna da se poznaje. Zašto? Evo recimo da, da, da govorimo o, načinu mišljenja kod dece. Pa o, o, o, o pedagoškoj psihologiji. Da govorimo o količini zapamćenog. Šta je rekognicija, šta je reprodukcija, šta je retencija. Ko može da zapamti koliko, u kojoj meri i šta je zapamtio. Šta je rekognicija, da li je to prepoznavanje puko sadržaja ili suštine. To je nama potrebno da znamo. Ja sam onda razmišljao da i napravim jedan didaktičko-metodički praktikum za izvođenje verske nastave i da objedinimo neke teme koje su najpribližnije za veroučitelje. Razvojna psihologija, razvoj mišljenja, pamćenje i zaboravljanje, dakle to su nam vrlo bitne teme, i e, modele učenja, pazite, modele učenja. Ne uče svi učenici isto, na isti način. Da li je u svakom slučaju dobro uvijek izlagati na neku temu? Ne. Možda je ona upravo da krene nekada i od strane učenika do nas. Jer ta interaktivna nastava kod nas podrazumeva, eh, ta, ta dinamičnost podrazumeva eh, savremenu nastavu, gdje neće se pretvoriti u jedno puko izlaganje. Evo recimo, ako govorimo o, o verskoj nastavi koja ima sve optimalne uslove, ima dobar udžbenik, ima izuzetno dobro obrazovanog e, teologa, dobrog didaktičara, odnosno metodičara i pedagoga, kako god, da li će on u potpunosti da zadovolji sve ono što učenici žele i treba da poznaju za jedan određen period. Ne. Ne može učenik, tako je, ne može učenik da bude svaki isti. E, ukoliko otac Nemanja jede e, ovaj, kupus, a Nikola jede meso, prosjek je sarma. Tako otprilike biva i sa nastavom. mi nemamo diferenciranu nastavu, nego govorimo sve u frontu. Imamo frontalni oblik nastave. Govoreći tako, ne mogu svi, nemaju svi učenici iste predispozicije. I upravo zbog toga te sadržaje treba da prilagodimo. Onda smo došli do jednog problema, a to se zove rečnik u nastavi. Rečnik u obrazovanju treba da bude potpuno prilagođen učenicima sa kojima razgovaramo, odnosno našim slušalcima. Ako ćemo reći eudamonija, ko od nas ovdje danas možemo dati? da, da, da, da reaguje na tu reč. Da tačno zna šta je eudamonija. A ona nam je nekada potrebna. Da je iskoristimo da bi skratili vreme našeg izlaganja. Rečnik koji mi upotrebljavamo treba da bude prilagođen, ne bili smo na taj način ubrzali preradu mentalnih slika u stvaranju nekih pojmova kod učenika. Učenici pamte kroz slike, potrebno je govoriti u slikama, potrebno je govoriti, u pri, potrebno govoriti priče koje imaju po, ne pojednostavljen, ali prilagođen rečnik uzrastu u kome se obraćamo. tako naš neki veroučitelj govori i telo je naše svete ostalo netljeno. Niko od učenika nije znao šta je bilo sa tim telom. Ja sam ga onda pozvao samo da im objasnim šta znači netljeno i već je kod učenika bilo drugačije. Ja sam onda ovo, da kažem, ovaj susret, nikako predavanje, zamislio tako da i danas budu neka pitanja sa vaše strane postavljena meni, a ja samo da dam uvod koje su sve to teme o kojima danas mi možemo ovdje da razgovaramo i o kojima bi trebalo da razgovaramo. S obzirom da nemate udžbenike, s obzirom da nemate priručnike, da po svom osjećaju izvodite versku nastavu, koje se to vi, da kažem, ključne probleme vidjeli u verskoj nastavi za koje biste mogli da dobijete večeras neki odgovor? Evo, slušam vas. Ovdje imam taj didaktičko-metodički praktikum za izvođenje verske nastave. To je dr. Dušan Bugičević, moj profesor i, i moja malenkost. Mi smo to sastavili, nismo izvršili katalogizaciju, ali smo stavili to upravo da bi svaki veručitelj mogao od početka do kraja prošavši kroz ovaj praktikum da odgovori šta bi bio nastavni čas, šta je pojam, šta je cilj njegov, šta je ishod tog časa, koji su zadaci koje treba ostvariti, na koji način ćemo te zadatke da ostvarimo i vežbe. Vidite šta sve podrazumeva jedna metoda, druga, treća, četvrta i tako dalje. Ovo mi nije, dakle, cilj da ja vam ovo predstavljam, samo hoću da vam kažem da, evo, intenzivno radim na tome da se napravio jedan dobar učbenik koji će da objedini didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke aspekte nastave, verske nastave, a naravno tu će biti uključen i dobar tim teologa koji će da daju sve predloge kakav bi program trebalo da izgleda od prvog do razreda osnovne škole pa i do, srednje škole. Da, slušam vas ako imate pitanje za mene. Čovjek. Da. Ono mog iskustva, e, uglavnom govorimo to o metodici diskriminacije, da govorimo o nekim planu, o nekom planu, tako kako se predvidi, treći razred, tako dalje. Međutim, ja predvidim mogu svoj, pa tamo znam šta radi priča u prvom razredu, šta u drugom, što u trećem i znam šta kad sam u trećem razredu, šta sam već govorio ranije, pa mogu sam plan napraviti. Kada sam išao vjeronauku, e, budući da je vjeronauka na bazi dobrovoljnog dohoda, znači nemamo nekakve obavezno da budete dolaze i vrlo često nema kontinuitet. Znači dolaze, e, jedno li dođu pa ne dođu, opet dođu, tako da znači ne mogu napraviti takav neki sistem, kao što sam predajem, sada što sam predao prošle godine, a što ću sada, uh, što nema ni toliko dovoljno djece ili ima, ali ovaj, ne tako da bi podijelio nekim zato imenima, tačno da se podijeli u grupe, tačno e, manja grupa, veća grupa, ali vrlo često dođe recimo jedan broj djece i različitog uzrasta i sad bi to trebalo voditi interesantno svim jednim drugima i starim i mladima, a ne dovoljno niti da bi napravio razred sad taj, sad bavno govorimo o tom. Tako da u principu to u toj da često volim da kombinujem u, istoj grupi gdje imam jako veliku eh, razred u godinama i ovaj, a opet kažem, ne, ne znam, da. ja sam predavao prošle i pretprošle i prije sedam godina nauku, u nekim mjestima i nešto nema ako već radite po ličnom osjećaju e, šta je to za njih važno, već ste odredili e, šta je upravo i nešto nevažno ili manje važno što, se tiče verske nastave. Dakle, šta bi oni to trebali da usvoje, ali nikako ne možemo da kažemo da je dobro izvoditi nastavu ili predavati e, učenicima koji su 7 godina i oni koji imaju 17 godina ili 15 godina. godina. Ogromna je razlika prosto to nije nije uputno uopšte praviti takvu kombinaciju. U onom slučaju da učenici koji su mlađih školskih uzrasta, mi podrazumijemo da su to učenici od prvog do četvrtog razreda, a oni bi trebalo da ipak da imaju izglednu nastavu, za razliku od onih koji su stariji. I e, vidite, e, svaka priča koja se obrađuje e, na nekom od časova verske nastave potrebno bi bilo da i doživi metodičku aparaturu. Šta je metodička aparatura? Metodička aparatura se e, podrazumeva e, dobar blok pitanja na koja učenik treba da odgovori, ali ne e, sam da je sve saznanje njegovo u odgovorima, nego da doživi kritičko razmišljanje, odnosno da postavi pitanja u odnosu na to pitanje. Izazovemo kod učenika interesovanje tim pitanjem šbbkbb, Šta bi bilo kad bi bilo? Ako imamo tu neku divnu priču o sedam prutova, za koju svi znamo, ta priča je e, kod učenika četvrtoga razreda osnovne škole izazvala divna reagovanja. Divna. Oni su odmah se složili da će njihovo odeljenje da postane upravo baš tako složno, kompaktno i da im niko više ništa neće moći zašto? Zato što su pitanje na to, e, ajte kažemo, metodička aparatura na tom času bila adekvatna i slušao sam veroučitelja koji je upotrebio tu priču i dobio je rezultate, tako da nema kod njih više e, nesuglasica. Šta je empatija, odnosno šta je saosjećanje sa, sa svojim e, drugom, šta je saosjećanje sa svojim koji je slabiji i tako to je već ostvaren neki vaskatni zadatak, to je već ostvaren neki obrazovni zadatak, tu je već ispunjena čitava, da kažem, apartura od početka do kraja. Evangelijske priče su najpodesnije. Da budu i motiv za, za izvođenje vjerske nastave. Pa smo danas razgovarali o tome ono što budete šaputali u podromu među zribajima, prolicat će se sa krovom vašim. Ništa neće ostati tajno što je bilo javno. li Ako je to, pa to je najbolja priča o istinitosti i suzbijanja laži kod zemlje. Onome što je neistina. Evanđelje nam poručuje to i imamo model na koji ćemo moći da nesemo. Ali da bismo posle tog našeg izlaganja proverili gdje se naši učenici nalaze, ili naši slušalci, ne mora da budu oni uvijek strogi učenici, jel? Mi postavljamo neka pitanja na koja će moći oni da odgovore ili ako, ukoliko nemaju odgovor, mi smo tu samo da im pomognemo na koji način treba da, do, da Ali nikako i da damo konačan odgovor. Jer na taj način mi stavljamo u jednu pasivnu poziciju. Učenik treba da bude aktivan, da postavlja pitanja i da ga, da, da ga potaknemo na razmišljanje. Da. Slušamo. Da. Da. Koliko je evo ja predavala sam e, u Beogradu u školu, u, u osnovno i srednjem, onda kada sam došla ovdje, imala sam jedno vreme za nauku u hranu, sad kao Bogu imam učinonicu, nekako drugačije, sad to mogu da organizujem, i ovaj, najljepša predavanja i nekako deca su najviše uživala i najviše je bilo u tim najtežim uslovima da je bilo u hramu. Da. E, što je uopšte samo sebi ne mogu da, da, da objasnimo, ne dobro. Uglavnom, ima ih i sada i podijelili smo u grupe. Meni je prva grupa iz nekog iskustva do 8 godina, 6, 7 i 8 godina. E, jer sam primetila, e, bila su mi deca do 11 godina, ali su se nisam mogla da ih uklopim sa ovom decom koja te počinju da pišu uh, i nisu, jednostavno mogli da funkcionišu zajedno, pa sam odvojila tu grupu od 11 14 godina i stavila. Sad, koji je cilj? Uh, samo, evo da kažem to, ne znam da li mogu da ga nazove funkcionalno znanje, da oni imaju uh, znanje pošto evo kad uzmemo udbenike Vladike Ignatija, koje je čisto dogodsko znanje, zato koje ja, ja mislim da treba da, da ima jedan prolog, do tog e, e, njihovog sutra Bože zdravlja ulazka u crkvu jednog zdravog hrišćanskog života. Ja. Evo sad ste pomenuli i kroz priče gde se oni uče moralu, gde e, koliko i, i naravno jedan od glavnih ja dakle, sve to pismo, gdje možemo i kako, na koji način, e, jer ja, ja tu nego upadam u kao teolog, da se nastavi ta, ta linija tog znanja koje oni ovaj, treba da reprodukuju sutra da. ili da ga i tog ovaj, Kao što znate, kao što znate e, službeni glasnik objavljuje u, u Republici Srbiji koji su zadaci verske nastave, šta je cilj. Zapravo što je ishod školske nastave. E, vidite, ovdje mi je e, nešto e, palo e, na um da vam kažem što se tiče toga zašto su bili bolji rezultati kada su imali veće muke. Pa prosto to je negdje prirodno, to sam čuo od našeg mitropolita sjajnog, kaže, patnjom se stiče pamet. Dok naš narod to su, sve sentencijalno, substancijalno odgovorio, bez muke nema nauke. Dakle, ipak čovjek treba da se pomuči da bi nešto dobio, i vidite, on prolazi kroz neki taj razvojni proces otkrivanja, uočavanja, vrednovanja i stvaranja na kraju. I to je, da kažemo, najpoželjniji put. I sada, što se tiče tog eh, razdeljivanja šta je za učenike dobro. A, ne želim da se nikako to protumači kao negativno, ali bilo koji udžbenik koji mi imamo eh, koji nije adekvatan, on ne bi trebalo da, da dođe u ruke kod te. Ako već on nije adekvatan. Jer dovodi se u sumnju i nastavnikovo izlaganje da li je ono po onome što je to tamo napisano, da li je ono približno. E sada, kada smo već kod tog programa iz koga proističu nastavne teme i iz koga proističe globalni e, plan, odnosno operativni kasnije iz globalnog, mesečni plan, koji mi pišemo i odgovorni smo, da koje ćemo sredstva da upotrebimo, koje ćemo tržička sredstva da eh, koji ćemo tip časa da iskoristimo, kada, kada će da bude sistematizacija, kada će da bude obrada, kada će da bude obnavljanje. Mi smo za taj operativni plan odgovorni, odnosno mesečni plan, pa i nedeljni plan. I e sada, u tom cilju koji je propisala, propisalo ministarstvo prosvete, ona je rekla da cilj verske nastave jeste da učenici usvoje religijsko i religiozno obrazovanje i da ga primenjuju. Vidite, religijski sadržaj mi, ja nisam siguran ovaj, tačno koji je to predmet, oprostite, možda da ne bih baš grešio puno, koji je to predmet na teološkom fakultetu pokrivao. Istorija, istorija, da. Dakle, religijski sadržaj je šta su religijski sadržaj, a šta su religijski sadržaj. I to je nama na, na to je nama dobro, što, što imamo to da učenici ipak i te religiozne sadržaje, dakle, mi njih želimo već od prvog dana posjećivanja verske nastave u crkvi kao aktivnog člana. Ehm, ima jedna divna knjiga e, našeg profesora Dragodina Sanda, pravoslavno vaspitanje dece a, do sedme godine života. To je negdje proisteklo iz jednog doktorata, čini mi se, kod metropolita. Tako, profesor sam. da. E, čovjek je aktivni član crkve onoga dana kad je prvi put ušao u crkvu. A mi verskom nastavom približavamo sadržaje šta se dešava u samoj crkvi i šta je suština našeg svetog tajna, našeg svetog tajna na, našeg liturgijskog života. I naravno nećemo govoriti učenicima o epiklezi i o ostalim molitvama koje se dešavaju iza, e, iza oltara, iza ali e, želimo da im damo do, do, do, znanja e, kakav je značaj učešća u Svete crkve. I da nema odlaganja da će neko postati član crkve sutra ili već. On je prvi dan u ulazku crkvu već postao aktivni član crkve. To je ja imam samo ovako jednu, e, da kažem, ne, ne nikako neku pouku, ali neko razmišljanje u tom smeru ukoliko učenici ne dolaze na versku nastavu, koja nije obavezna, ne mora da znači da su oni nezainteresovani, ali bi ipak e, neke motivatore trebalo da e, uputimo ka učenicima. To su izvršavanje nekih zadataka. A to je učešće u da, da bude prosto jedan suživot sa nekim manastirom, da oni izvršavaju neke jednostavnije zadatke, da oni pripremaju uh, neku nastavu na određenu temu, za određeni praznik, tako da. Oni treba da postanu aktivni učestnici vjerske Da donose svoje sudove, da bismo znali na koji način treba da naše izlaganje usmerimo i da, da ga, da kažem, da poboljšamo koliko je ono negdje skrenuo a što je to? Slušam vas. <laughs> Dobro, on je sada on je pozitivan distreka. Da, ometači, vidite, pa e, prosto je nemoguće da imamo neku uspješnu nastavu ukoliko te, da kažem, distrektore ne uklonimo, ukoliko se ne potrudimo da, da to svedemo na, na, na, na normu pristojno. E, divan jedan sveštenik, sjajan čovjek. On tako govori. Ja sam jednoga dana bio. A on nikoga ne čuje. Ne čuje ga onaj u prvom redu. A on je već bio negdje i već se neka radnja desila. Ja ne, nisam čuo. Iako sam dobro ga sluham. Nisam čuo. Jedno sam mu rekao, oče, pa vi ste kao bara. Vas ništa nije nikog niste uzburkali, ništa nije se desilo na vašem času. Pa ja ne mogu protiv prirode. Pa nije to priroda. Ovo je nastava, ona želi celoga čoveka. Ja želim da vas uverim u to u što ja govorim. O čemu ja govorim. Dakle, persuazija kod nastavnika je vrlo bitna. Vrlo bitna. To je nagovor s ciljem uveravanja. Jer ne mogu da kažem ubeđivanje. Jer kad Ubedit ću te, to znači uvešćeš čovjeka u ubedi, snaga reći je vrlo važna. I kad kažeš nekom ubedio sam te, on ima ovo ovaj je Da, ubedio si me. Ovo je Ali kad kažeš uverio si me, e, evo uverio si me, ruke su raširene i čovjek odgovara. Snaga reći je vrlo važna. I dinamika, dinamika ne, mora da postoji jedan tempo koji je živ da bi to što se dešava u crkvi dala u ruke da ponesu tu radost onoga što jeste verska nastava u cilju njihovog sveopšteg obrazovanja. Sveopšteg obrazovanja. I religijskog i religijskog. Eto to je. Da. Pa dobro, ako nemate nikakva pitanja, onda ja mogu da postavljam vama. Da. Koji će to učbenici koje vi preporučujete za resku nastavu? Da. Pa evo, blagoslovom našeg svetog mitropolita, ne, mi ćemo uskoro dobiti neke druge Radi se na tome i mi ćemo da dobijemo neke udžbenike, to, će biti predlozi i naravno tu je e, prosvetni odbor koji će da odlučuje o tome koji će od tih udžbenika da se radi i tako dalje. I oni su na pomolu. Na pomolu su Vidite, hrišćanske čitanke su izašle iz upotrebe 1939. godine. Vidite? A one su imale sjajne tekstove. Kada sam ja pisao doktorat, ja sam tražio i nailazio sam te srpske čitanke, pa na hrišćanske čitanke, pa koje su imale nekoliko tema. Jedna tema je bila kuća, druga je tema bila domovina i otačbina, treća tema je bila priroda, četvrta tema je bila Bog i moja sveta crkva i peta tema je bila moja majka, moj bližnji, moj roditelj, moj bližnji. E, to su bile teme i u skladu sa tim temama bile su divne pesme, divne priče, pouke koje su bile inkorporirane u takvu jednu čitanku i onda je bilo veroučnima lako da sa tako dobrim tekstovima objasne i prikažu pojavu, odnosno radost nekog hrišćanskog događaj neke, nekoga praznika koji se desio ono u našoj svetoj crkvi. Eto to je. Da. Dobro. E, eto, da vas pitam, da li ste nekada imali potrebu posle razgovora, posle tog vašeg izlaganja, predavanja e, sa starijom grupom ili sa mlađom, kako god, da date svoje mesto predavača nekom od da li ste imali nekada potrebu da to učinite? U istome času. Da li ste nekada dolazili do toga? Da se zamenite, da vi sedete, da budete slušali nečega što su oni naučili, ne? Jeste. Da. E, ali, ali, te kažem zašto. Da zato što sam eh, imala nekoliko deljenja koji su mene toliko svojim pitanjima inspirisali da sam ja ponekad onako želela baš iskreno da uživam, da, ih čujem ovaj, kako, kako govori, kako su došli do nekih svojih razmišljenja i Da. Iskreno, a ovdje ne, nisam, nisam da, da. došla do Zato što grupe nisu kompaktne, nisu podeljene. Nego, nego nekako je drugačiji način mišljenja, drugačije čak sam iz predavanja promijenila način kako mi baže. tako potpuno nov jedan, jedan pristup I njihovog, e, kako da kažem, doživljaja od mene i moj predavanja i, i meni. Da, da. Tako ne razumete. Pa, da, da, da, da. Pa da, ja sam e, u tom razmišljanju o poboljšanju verske nastave došao do toga da je nemoguće da, da imamo bolju versku nastavu ako naši učenici ne dobijaju zadatak. Ipak je domaći zadatak, ne u onom formalnom, kruto formalnom smislu um, pisanje ili ne znam, neko učenje, znam, bilo čega, nego prosto izvršavanje nekih zadataka koji će doprineti i njihovom načinu, njihovom razmišljanju u određenoj temi. I oni postaju na taj, na taj način aktivniji, mnogo više aktivniji u savladavanju sadržaja vanjske nastave. Da, to je. Dobro. To je što se tiče mene. Ja ne bih se ovaj, više to zadržavao, što se tiče, da kažem, nekog govorenja, ali mogu da ostanem tu i da razgovaram sa vama. Da.